Братан, ich bin auf mein Film. Yalla, holt euch drei die Brillen. Ich will ficken und nicht chillen. Bestech den Auftragskiller mit 5 Millen und er kommt dich killen. Bra, bra, bra. Bratton, ich drugs kill off it for me E kështë t'i shkend yeah. Jetën e kom qëm, do vnu, Richard Mill Vesha shumë më strejk, si me shit një kill Pivroj si kill bill, you know, I'm the real deal You feel me? Makina zez, Batmobile AMG, 63, vroom vroom Shumë i shpejt, shumë i zi, shkum shkum Paret po vim për qilët, kënë nuk kënë normale Jeta shumë më shpejt për me jetu ka dole I sosy si sosa No, Tony Montana Kipu me busa Custom made, Dolce Gabbana Kubana, Kubana, Kubana Vim, direm Cuba Lady ta kluba që dhejzin me rana E me batuta Brata në shpjën of me fen Jalla hujt është drejt i bren Ich will ficken und nicht chillen Bestech den Auftragskiller mit 5 Millen Und da kommt dich killen Bra, bra, bra Brata në shpjën of me fen nicht chillen. Bestechst den Auftragskiller mit 5 Millen. Er kommt dich killen. Bra, verschknallt. Sehr teurer Anwalt, blutiger Asphalt, Bratter verbuddeln die Leichen im Schwarzwald. Mach dich schnell klein mit Ziggikat, flieg Blei im Irak, es liegt Blei wie in Irak. Hol deine Gang, komm, hol sie, ich zieh sie ab. Berlin ist Chicago, Kapital Brandi, ist El Chapo. Mach dich auf Babo. mit deinem Lambo geliehen von deinem Ammo. Hotelzimmerpartys halt mit acht Weiber. Barbara, der scheiß Kaiser. Du scheiß Schleimer. Wir sind 31er, wie Schweinsteiger. Bratan, ich bin auf meinem Film. Yalla, holt euch drei die Brillen. Ich will ficken und nicht chillen. Bestech den Auftragskiller mit 5 Millen und er kommt dich killen. off, Drugs, kill it